كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتيني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nakon ove malo duže pauze ponovo smo zajedno mi smo zadnje naše druženje radili 54. godinu po Hidži došli smo do dijela gdje Ibn Kathir rahmahullah ta'ala spominje dakle, ashabe koji su te godine priselili između njih, spominje Hovetebe ibn Abdul Uza el Amirija, istaknutog ashaba, prihvatio islam godini osvajanja Mekije, odnosno oslobađanja Mekije. Živio je dugo, toliko je živio dugo da ga je Omer radila ono iskoristio da bude među onima koji će označiti ponovo harem Mekije. Alikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na Bedru je učestvovao na strani mušrika, kaže da je toga dana vidio meleke kako se spuštaju sa nebesa na zemlju. Zatim je učestvovao na Hudejbiji i on i Suhel su bili ona dvojica koja su naredila Allahom poslaniku sallallahu alaihi sallam da trećeg dana ne smije doći akšam, a da u Medini, ne, halalta, da u Mekki ne smije ostati niko od ashaba. Kaže, govoriti za sebe, kaže, u svim tim situacijama htio je da prihvati islam, međutim Allah je htio nešto drugo, a kad je došlo vrijeme oslobađanja na Meki, on za sebe govori kaže bojao sam se za sebe pa sam pobjegao. Pa onda me kaže Ebu Zer sustigao i rekao što se kaže bojiš poslanika sallallahu alaihi ve sellem kad je on najblaži i najbolji čovjek. Dakle, on će ti oprostiti. A u ovoj situaciji kaže ja ti dajem onaj zašto, hajde sa mnom pred poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Kaže pa sam došao pred Allaha poslanika sallallahu alaihi ve sellem dok je on bio sa svojima sahabima a Ebu Zer me je naučio kako da mu se obratim. Pa sam rekao, eselamu alejke, ja ne bi Allah. Kaj poslanik sallahu sallam nije me ni gledao, niti me vidio, nego kaže, jel huvejtib. Kaže, jesam, ja sam Allahom poslaniče. Kaže, fala Allahu koji te uputio, odnosno koji te onaj, uputio na pravi put. Kaže, bilo mi je, onaj, bilo je njemu da, drago poslaniku sallallahu alaihi sallam, a onda je nakon toga Allahom poslanik sallallahu sallam zatražio da mu dadnem dug, pa sam mu posudio 40.000 dirhima. Zatim sam učestvovao sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem na Hunejnu i u Tajfu, a onda mi od Hunejma od Hunejna dao stotinu deva. Nakon toga Huvejtib je prešao u Medinu. <clears throat> Tamo je napravio svoju kuću, odnosno kupio kuću. A kad je došlo vrijeme Mervana ibn Hakama, došli su, odnosno susreli se Huvejtib i Hakam ibn Hizam i Mahram ibn Ofel, pa su ga, kaže, poselamili. A onda je sam, kaže, Huvejtib osamio sa Mervanom. Kaže, Mervan ga je upitao koliko ti je godina, on mu rekao imam toliko i toliko godina. Bio star čovjek. Kaže njemu Mervan kako ti je islam zakasnio, a mnoge stvari se desile ispred tebe, dakle ispred tvojeg islama, mnogo što se izdešavalo, što trebao si islam davno primiti. Kaže Huvetib, kaže Allahum stan. Kad god sam htio kaže, da prim, prihvatim islam, bilo je to kaže, mnogo puta, ništa me nije spričavalo na tom putku tvoj otac. Dakle, uvijek mi je govorio, nećeš valjda ostati vjeru svojih djedova, svojih očeva, hoćeš li kada budeš sljedbenik ovoga čovjeka, hoćeš da prihvatiš kada je ne, nešto novo što nije prije bilo. Kaže, pa je Mervan ušutio, bilo mu je, kaže, žao što ga je ovšta išta pitao. Zatim kaže Huvejtib, a znaš li, kaže, koliko je Osman podnio te goba od tvoga oca onda kad je primio islam. Kaže, pa je Mervan došlo slabo od te njegove priče. Dakle, Mervan je započeo priču o njegovom čemu? Džahelijetu pa je Huvejtib njemu odgovorio na još žešći način, ali polako smireno. Također Huvejtib je bio od onih koji su učestvovali u na ukopu ili na dženazi Osmana radi Allahu Anhu, a Muavija je kupio od njega njegovu kuću u Mekke za 40.000 dinara. Kad su ljudi rekli, puno mu daješ, kaže šta očekuje čovjek koji ima petero djece, dakle, ona njegova kuća, iako ne vredi toliko, njemu je taj novac potreban. Imam Šafija kaže, Huvejtib Huvejtibov islam je bio ispravan, bio je dobar čovjek, a u džahelijetu je bio jedan od istaknutih i bogatih onaj e, mušrika. Kaže Al-Waqidi, Huvejtib je živio 120 godina, 60 u islamu, 60 u džahelijetu. U čemu je više živio? U islamu, zbog čega? Zato što se ne pika dok je bio dijete. Dakle, ne, ne brojim se ono što je bio dijete, ali u suštini njegov život je dakle, bio podijeljen u dvije etape, 60 godina, dakle prije Islama, 60 godina poslije Islama, umro je u Medini i tamo je ukopan radil wa arda. Zatim te godine je preselio Ma'bad ibn Jerbua ibn Ankethe, ibn Amir ibn Mahzum, također prihvatio Islam godini osvajanja Mekke, učestvuje na Huneinu, Allahu poslanih sallallahu sallam i od Huneina mu darovao 50 deva. Njegovo ime je bilo Sarma, neki kažu da mu je bilo ime Asram, pa je Allahu poslanih sallallahu sallam dao mu ime Ma'bad ili Mu'abid. Bio je od dakle, od dne skupine, što sam malo prije spomenuo, je Hubejteva bio dne skupine kojima je Omer Radan naredio da obnovi uh, e, znakove, odnosno znamenja ili ograde ili grance Harema. Izgubio je vid, pa mu je Omer Radan došao da izrazi saučešće tim povodom, kao, stoji, kao što stoji u predaji kod imama Buharije. El Wahidi i halife, drugi kažu, umro je ove godine, to je 54. godine, umro je u Medini, Medini, a i on je živio 120 godina radi lanhu varva te godine preselio Mura ibn Šarahil al-Hamedani. Neki kažu da se zvao Murat al-Tajib ir Murat al-Khair. Prenosio debu Bekra od Omera od Ali ibn Mesuda i drugih ashaba. Bio je poznat po tome što je svakog dana klanjao hiljadu rekiata na file. Kad je ostario, kad je ostario, onaj, ostalo mu je snage da klanja 400 rekiata dnevno na file. Kaže, odnosno, ravije prenose da mu je od sežde bilo čelo izgorilo, dakle nije imao nikako koži, da mu je prašna pojela kožu. Kada je preselio, nekoga je vidio u snu. Vidio ga u snu i na tom mjestu gdje je on onaj, klanjao često, vidio je svjetlost. Pa mu je rečeno, gdje ti tvoje, kaže, mjesto sad, kaže, tamo gdje se e, stanovnici ne pati, niti će nekad poslije toga umrijeti. Radi anhu wa arda. Te godine preselio Nu'iman ibn Amr, ibn Rufa ibn Har. Također, on je bio od prvih koji su prihvatili islam, učestvovao je na Bedru, i bitkama poslije dakle Bedra. Za njega se kaže da je on bio dovođen pred Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem zbog alkohola i da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem upozorio čovjeka koji je rekao Allah ga prokleo, kaže nemoj ga proklinati njega. On stvari on voli innehu yuhibbullaha wa rasuluhu on voli Allaha i njegova poslanika. Ove godine je preselila Seuda bin odnosno Seuda bint Zuma el Qurashi el Amri umul mu'minin žena Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nju je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem oženio nakon Hatidže a bila je prije u braku sa Sekranom ibn Amrom, bratom od Suhejla ibn Amra. Kada je ostala Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je dadni razvod braka, pa je ona zamolila Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je ostavi dakle po svojim nikahom, dakle da je ostavi sa svojom braku, ali da njen dan, odnosno njenu noć poklone Aisha radijallahu anha. Kaže Aisha radijallahu anha, nema kad jedne žene da mi je draža da bi bila u njenoj koži, osim što je, kaže, bila žestoka, brzo bi, kaže, reagovala na onaj događaj. Zatim je nastala 55. godina. Ove godine je Muavija smijenio Abdullah ibn Gajlana u Basri, a postaje Ubejdullah ibn Zijad, a mi ćemo Ubejdullah ibn Zijad govoriti nešto kasnije. Stvari, mnogo ću se ovom spominjati. Ubejdullah ibn Zijad ibn Ebi Sufjan. Vi se sjećate kad smo govorili da a, Zijad u suštini nije bio njegov sin, nego je bio šta? Zijad ibn Ebi, Ebi, tako se nazivo dok nije neko posvjedočio da je Sufjan, da je on Sufjanovo dijete van braka iz džahelijeta. Pa je, kaže, smijenio Abdullah ibn Gajlana zbog toga što je ga neki čovjek onaj, dok je držao hutbu ili dok je prolazio, u stvari dok je držao hutbu, neko je se bacio šakom kamena na njega, kamena na njega, pa je Ibn Gajlan rekao da mu se ruka osjeća. Pa su onda iz tog plemena Benil Vobbe došli i rekli kaže kada čuje Emirul Mu'minin da se mu ruku kao zato što te gađu kamenjem, kaže znaš da te neće ostati, dakle otići tebi ruka. Kaže nek šta da radim, kaže ti napiši nama knjih, dakle napiš nam papir u kojem tvrdiš da si njemu osi osjekao ruku rad neke šubhe, zbog neke sumnje. Međutim, on je tim nasio na njihovu priču, pa su on uzeli taj čitav, taj papir, otišli kod Moavi, radi nam i rekli, osjekao mi ruku radi šubhe. A poznati onaj pravilo u fiku, Isu Allaho, posljednik sallallahu alaihi sallam, idra ul hudude bi šubhat, odgodite ili, e, kako da kažem, nemojte izvršavati šarijetske određene kazne zaradi šubhi. Dakle, ako postoji bilo kakva sumnja, nemojte tu kaznu izvršavati. To je osnova, jer se kazna mora onaj, potvrditi i sa svjedocima i način i mora biti opravdan zbog čega će se ona izvršiti. Pa su ošli onaj Beni Vabdaj kod Muavije radijallahu anhu i rekli hoćemo da mu onaj da mu sičeš ruku. Kaže što se tiče mojih namjesnika ja nikome neću onaj vršte odmazdu, ali da ćemo vam isplatiti diju, hoćemo vam isplatiti diju, pa je isplatio diju, dakle to je skrvarno isplatio za ruku. <clears throat> Zatim su, kaže, ostali bez namjesnika, pa su zatražili od Muavije da im on odredi, on kaže najbolje da vi izaberete među sobom ko vam najviše odgovara. Pa su spominjali ovoga, spominjali se onda, onda Moavija im reče, ja ću vama, kaže, postaviti Ubejdula ibn Zijada. Ubejdula ibn Zijad, malo prije sam ga spomenuo, nisam završio misao, on je bio onoj vojsci koja je ubila Huseina i Ehl Bejd na Kerbel. Zatim je postavio Ibn Zijad, odnosno Ibn Zijad je dakle, otišao iz Harasana, a tamo je ostavio Eslam ibn Zura. Međutim, Eslam ibn Zura nije se istakao u bitkama, niti je nešto novo osvojio, pa ga je onaj nakon toga smijenio i postavio ga dakle u Basri. Ove godine je Hadž predvodio Mervan ibn Hakem zato što je on bio namjesnik u Medini. Ove godine Muavija smijenio Abdullaha ibn Halda ibn Usejda u Kufi, a postavio Dahaka ibn Kajsa radijel anhu u Arda. Ove godine je preselio Erham ibn Abi Erham. Abdu Menaf ibn Esed ibn Abdullah ibn Umar ibn Mahzum prihvatio islam među prvima. Neki kažu da je bio jedan od sedmorice koji su prihvatili islam. Njegova kuća je bila pored Safi, njegova kuća je bila utočište za muslimane, ko što nama svima poznato iz Sirije, Allaho, poznanike za Zalazadam, i to smo još učili u Mektebima, onaj, da je Darul Erham ibn, ibn Abil Erham bila kuća ili utočište za Muhameda sallallahu alaihi wa sallam, za poslanik sallallahu alaihi i njegove ashabe na početku se krili sa islamom od mušrika. Sahbar ibn Zufer ibn Jaz, čovjek koji je bio istaknut po svom govorništu do te mjere da se primjer navodio za njega pa bi neko rekao, odnosno govorili bi, govorili, riječiti si od sahbana, odnosno Vajla. Ibn Asakir kaže, sahban je poznat kao sahban Vajl, a došlo mi kaže, jedno od predaja da je posjetio Moaviju, pa je progovorio, a onda Moavija mu reče, kaže, ti si šeheh, dakle ti star čovjek, kaže, e vallah i više od toga. Kaže, Ibn Asakir je spomenuo u predaju, u drugoj predaji stoji da jednom prilikom ušao kod Moavije i svi oni koji su bili pjesnici, govornici, kad su ga vidjeli da sahban ulazi, oni su izašli. Jer znali da ako progovori pred njim da će se osramotiti, dakle bojali su se njegovih, njegovog govora. Kaže Moavija mu, pričaj. Kaže on, dajte mi štab. Kaže, što, ćete, što ćete štab kad si ti kod Emirul Muminin? Kaže, hoću štab radi onoga što je imao Musa kad se obraćao u Beno Israilu. Kaže, pa je uzeo nekomu i do, e, dodao štap, on se, kaže, na slonu, pa između podne do ikindije sve govorio, nije kaj prekinuo. Niti se, kaže, zbunio, niti kaj pogriješio, niti se, kaže, umorio. Dakle, dok nije završio svoj govor. Kaže mu vrijeme je namaza. Kaj je namazi ispred tebe, zar nismo, kaže, u svakom trenutku da hvalimo, veličamo i da onaj opominjemo radi Allaha. Kaže mu ti si kaj najrečitiji Arab, kaže, nisam samo, kaže, Arab, nego sam najrečiti od, rječiti i od ljudi, i od džina, i od Araba. Ovi godine je preselio Sad ibn Abi Waqas, njegovo ime je Malik ibn Uheb ibn Abdumenaf ibn Zuhra ibn Kolab, jedan od destorce kojima je posvjedočen džennet da Allaho poslanika sallallahu alaihi wasallam, jedan od šestorce šure u šuri koji je onaj, e, ostaje ostavio Allaho poslanika sallallahu alaihi wasallam iza sebe, a on je bio zadovoljan sa njima, prihvatio islam na početku, dakle dok je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem počeo sa davom islama. Kada je prihvatio islam, imao je samo 17 godina radijallahu anhu arda. U sahihu se prenosi da je rekao Nije, kaže, tog dana kad sam ja primio islam, niko više bio primio islam sa mnom. Ostao sam sedam dana, a predstavljao sam sed, trećinu islama ili sam bio jedan od sedmorice. On je bio prvi koji je Kufu odvojio samo za Arape, a iz nje protirao ne Arape. Bio je poznat po tome što mu se Allah odazivao na dovu. Učinio je hiržu, učestvuje na bedru i svim bitkama poslije njih. Prvi je bio koji je ispalio strijelu na Allahovom putu. Bio je poznat kao konjanik, kao borac, po hrabrosti, jedan od emira koji je Allahom poslanik sallallahu alaihi sallam slavu kao izaslanike ili kao vojskovođe. Također, uživao isti ugled u vrijeme Ebu Bekra Svidika, također je vrijeme Omera radijallahu anhu, a on ga je postavio kao namjesnika u Kufi. On je taj koji osvaja o Medajn, kad smo već govorili o Medajn, ako se sjećate, a pred njim se, odnosno pod njegovim vodstvom se desila i velika bitka na Dželvi. Bio je uglednik, ljudi, se, ljudi su ga slušali, ljudi su ga poštovali. Kad ga je Omer smijenio kao namjenska u Kufi, nije to bilo rad njegove nesposobnosti, radi nečega što je nepovjerljiv, nego zato što je već čovjek bio ostario. Spominje se među šestoricom u Šuri, a zatim ga je Osman radi Anhu ponovo postavio kao namjesnika, a onda ga i on smijenio. U Sahiju kod imama muslima se spominje da njegov sin Omer došao jednom prilikom dok je bio odvojen sa devam, pa mu kaže ljudi se bore i ljudi se otimaju za vladavinu, a ti se kaže ovdje među devama kaže, sine moj, čuo sam Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam da je rekao, najdraži Allahu rob je onaj koji je neovisan, koji je tajan, smiren, skriven i onaj koji je bogobojazan. Od utbe Ibn Abi Vekasa se prenosi da je došao i rekao mu, Amidža, evo ovdje stotinu, kaže, stotinu hiljada sablji koje te čekaju da te povediš, odnosno da povediš sa ljudima. Kaže, treba mi, kaže, od tih stotinu hiljada samo jedna sablja ona kojom kad udari muslimana ništa mu neće naštet, a kad udari nevjernika da će ga sasjeći. Šta je to značilo? Dakle, ne želim da učestvujem u, u fitnama. Dakle, neću da imam udjela u fitnu, to jeste, nema te sablje koja neće sasjeći, pod mojom rukom će ginti muslimani. Prenosi se također od Ibn Đuređa, a on prenosi od Zakirije Ibn Amra, da je Sad Ibn Bivakas došao kod Muavije jednom, jednoj, jedne od godina i bio kod njega čitav Ramazan kratio namaze i nije postio. Kaže, tad mu je dao prisegu, a onda šta god je Sead zatražio od Moavije, Moavija mu je to dao. Za sebe kaže Sead, radi anhu arda, ja sam, kaže, prvi čovjek koji je gađao mušrike na Allahovom putu. Allahov poslanih sallallahu alaihi sallam u svojim riječima nikada nikoga nije spojio, dakle, dva roditelja, oba dva roditelja da bi žrtvao za njega, kao što je spojio za mene, Jer je u jednoj predaj Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Ermi fedake abi wa ummi." Gađaj oca i majku bi žrtvovao za sebe. To je bila dakle uzrešca kod Arapa kada nekoga cijeni, kada nekoga voli. Kaže u drugoj predaji od Sejda ibn Musajeba, od Sejada, kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je spojio, odnosno spomenuo oba dva roditelja na dan Uhuda. Od Ajuba se prenosi da je čuva Išu bint Sad, dakle Sada u čjerku, da je rekla ja sam, kaže, kći muhadžira kojeg je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem za kojeg Allahu Allah poslanik sallallahu alejhi rekao da bi žrtvovao oba dva svoja roditelja. Od sada Ibn Abi Bekas se prenosi da je rekao vidio sam na desnoj strani Allahov poslanik sallallahu alejhi i na lijevoj na dan Uhuda dvojicu ljudi bijele odjeće kako se bore za njega kao što se niko toga dana nije borio i nikad i više nakon toga nisam vidio. Ebu Bejde prenosi od Abdullah ibn Mesuda onog svog oca kaže zajedno sam bio sa Sejadom i sa Amarom na dan, na dan Bedra Pa kaže, nas dvojica nismo kaže, uzeli ništa od ganime, dakle to jeste od plijena. A onda je, kaže, Sead doveo dvojicu zarobljenika pa je podijelio sa nama dvojicom na tri dijela njihovu vrijednost za otkup. A Iša, radilano kaže, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem jedne noći je pio umuran pa je rekao da, da mi je da nađem čovjeka, dobrog čovjeka povjedljivog, da me čuva ove noći da stražari da ospavam. Kaže, pa smo čuli oružje van šatora kako ona izvekći, a onda on reče, ko je ovo? Poslanik sam kaže, ko je to? Kaže, ja sam Sad ibn Abi Waqas. Ja ću te kaj čuvati Allahov poslanič ove noći. Kaže, iša Allahov poslanik sallallahu sallam je tako mirno zaspu da je zahrku. Alihi salatu wasalam. Od Amra ibn Asa se prenosi da je Allahov poslanik sallallahu sallam rekao sad će vam, kaže, na ova vrata ući, kaže, prvi čovjek koji uđe na ova vrata će biti ostavnika dženeta, pa je ušao Sad ibn Abi Waqas u drugoj predaji stoji od Enesa ibn Malka da je rekao sjedili smo kod Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao sad se kaže pojaviti čovjek od stanovnika dženeta pa smo kaže svi priželjkivali da bude neko iz njegove porodice iz njegove familije pa je ušao sad ibn Abi Waqas kaže to je ponovio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem tri rašta dana dakle sutra i prekosutra kaže pa je onda kad je sad otišao Abdullah ibn Amr ibn As ustao je za njim za njim i rekao posadio sam se, kaže, sa svojim ocom, nemam, kaže, gdje da spavam. Možeš li mi, kaže, dovesti kod sebe? Kaže, mogu, hajde sa mnom. Vama pa je ovaj hadis poznat i rijetko se kad spominju imena ove dvojice ljudi, dvojice sahaba. Kaže, kad je došla noć, ništa nije posebno onaj, uradio osim što se abdestio, okrenuo se na desnu stranu, zahva, spomenuo Allaha i rekao Allahu ekber i zaspo. Kad je to je uradio i sutra i prekustra, Pa onda kaže, već kad mi je pao u mojim očima, dakle vidio sam da nema ništa posebno da, da radi, rekao sam između mene i moga oca ništa nije bilo. Nisam se posvađao, niti imam kaj problem s svojim ocom, nek sam čuo Allaho poslanika sa alaihi wasallam kako tri dana uporedo govori dok smo sjedli sa njim, sad će vam se kaj pojaviti na ovim vratima čovjek poslanika dženneta. Pa se kaj sva tri puta bio ti. Hoću kaj da vidim šta to ti radiš, kaže, pa sam tražio tebe da budem tvoj kuć da vidim i ništa kaj posebno nisam, kaže, vidio. E, kaj to što se vidio? Dakle, ne radim ništa osim kaže onoga što se vidio. Kaže, pa sam taman bio na, na, na umiju da izađem, a on me je pozvao, kaže, hodj vam. Ono kaže što se vidio, to se kaže vidio, ima još kaže nešto. Nema kaže noću u kojoj legnem, a da ni jednom prema ni jednom od muslimana nešto nosim kaže u svojim prsima od zla. Niti kaže mislim neko zlo da mu učinim, niti mislim o njemu kaže nešto loše. Pa sam onda rekao to je ono što se postigao a mi ne možemo u muslimom sahihu Sufjane Theurija od Mihdava ibn Šurejha od njegovog oca od Sada se prenosi da je Allah Đelešanuhu objavio وَلَا تَتْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَلَشِي يُرِيدُونَ وَجْهَ da je objavljeno za šestoricu ashaba, a on reče, to sam bio ja, Ibn Mes'ud. Za njega je također objavljen ajet وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِيَهُمَا Kaže, kada je prihvatio islam, njegova mati je rekla da neće ni jesti ni piti, da će sjediti na suncu. A on je rekao, znaš šta kaže mati? Tako mi kaže Allaha, kad ti Allah podario hiljadu duša, pa ti jedna po jedna izlazila na tom, kaže, stanju, ja neću ostaviti ovu vjeru. A onda je rekao, ako hoćeš jedi, ako hoćeš ne moraš ni jesti. Pa je Allah objavio ovaj ajet. U predaju od Džabira se prenosi da je rekao, bilo su sa Allahovim poslanikom, sallallahu alaihi wa sallam, pa je Sead ušao, kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ovo je moj dajdža, pa nek mi neko neka nek mi neko pokaže ko je njegov dajdža. Dakle Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem se ponosio sa njim. Od Amra ibn Saada, od njegovog oca se prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao da ga obiđe na dan op, danima oprosnog hadža, a bio je plaho bolestan, pa kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ja sam kaže bogat čovjek, nemam naslednika osim kćerku. To je bilo tada hoću li, kaže, podijeliti svo, dvije trećine svog imetka? Kaže, Allaho poslani sallallahu alaihi sallam, nemoj. Hoću li, kaže, podijeliti pola? Kaže, nemoj. Hoću li, kaže, podijeliti trećinu? Kaže, poslani sallallahu alaihi sallam, nek bude trećina, a i to je, kaže, puno. Nemoj, kaže, ostavljati svoje nasljednike, odnosno da ostaviš svoje nasljednike neovisnim, to jeste u bogatstvu, bolje ti je nego da ih ostaviš, a da prose od ljudi nećeš, kaže, dati ni, jedan, ni jednu sadaku, odnosno nećeš ništa potrošiti sa njim što želiš Allaha osmano tala lice, a da te Allah neće dati nagradu zato pa makar ti, kaže, dao i zalogaj usta svoje žene. Kaže Allahu poslaniče, i hoću nešto ostaviti svojim prijateljima. Kaže, sallallahu alaihi sallam, nećeš ostaviti ništa za svoje prijatelje, želeći Allahovo lice, a da te Allah kai neće podići ugled, odnosno neće podići da ređe Ali, kaže, možda ćeš, kaže, ostaviti nešto pa će nekome, kaže, koristiti, nekome će naštetiti. Zatim je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem potrao ga po licu, po prsima i po stomaku i rekao rekao sallallahu alejhi ve sellem: "Allahumma shfi sa'adan wa atim lahu hijratahu, gospodaru ti ozdravi sada i daj mu da upotpuni svoj hijrat, to jest da se iseli, jer on je već bio to kad dešao, to je bilo u Mekki što malo prije spomenuo od Ibn Ali ibn od Musa ibn Ali ibn Rebaha se spominje ono svog oca da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem posjetio Sa'da i rekao Allahumma ithab anhu al-ba's ilaha an-nas malik an-nas anta shafi la shifa lahu illa ant bismillah irqika min kulli shay'in yudhik min hasad wa ayn Allahumma asih qalbahu wa jismahu wa akhshif saqamahu wa wajib da'watahu Ovo je dova koju Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem proučio njemu dakle bila je celokupna pa kaže gospodare moj ti od njega otkloni onaj bol ti si bog ljudi ti si vladar ljudi ti si koji liječi nema lijeka za njega osim tebe u ime Allahove, ja te kaže, liječim to jeste tu, tu vrstu ruhije, od svega onoga što te smeta, od zavisti i od uroka. Gospodaru, kaže, ti izliječi njegovo srce i njegovo tijelo, otklodne od njega njegovu bol i dadni mu da mu dova, odnosno odazovu mu se na dove. Od Bekra ibn Rašeđa, kaže, pitao sam Amra ibn, uh, Amira ibn Saada o riječima Allahov poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, kaže, možeš ostaviti nešto, ali će, kaže, jednima koristi, jednima će naštetiti. Pa je rekao, naredio je sad, dok, je bil, dok, su bile, dok su bilo u Iraku i kad se onaj ljudi odmetili od Islama, pa je naredio da im se onaj oduzme život. A onda je, kaže, iskoristila jedna skupina onaj, te trenutke, pa su njemu se približili kao što je se, odnosno govorom kao što je to koristio Muselime Kedab, pa im je on, kaže, oprostio i samim tim onaj, te se dvije skupine tada obznanile kao hadis hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem Od Ebu Mame se prenosi sjedili smo kao je sa Allahovim poslanikom sallallahu alaihi sallam. Pa smo spominjali spominjali smo prijatelje događaje pa nam je to teško pala. Onda je Sead ibn Abi Vakas zaplakao. Kaže da sam Bog da umro. Kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam ja Sead ili o Sead. Ako si za dženeta stvoren, ako ti život kaže bude dug i ako ti djela budu onaj lijepa, bit će to bolje za tebe. Dakle, nemoj plakati. Što znači da imaš šanse ako si onaj za dženeta stvoren, da uraćeš za dženeta nešto od dijela. Od Hajsa, od sada se prenosi da Allahom poslanih sallallahu alaihi sallam rekao Allahume sedi dremije, uođib da'avete, gospodaru, podari mu da kada gađa, da gađa, dakle, u cilj. Uođib da'avete i odazovu mu se na dovu. Od Ebu Bekra Svidika se prenosi da je rekao, čuo sam Allahom poslanika sallallahu alaihi sallam, da je za Sejada rekao gospodaru dadnemu dakle, onaj, da pogađa uvijek u cilj i da zavim se na dovu i daj dadnemu mu podarimo da ga robavi tvoji vole. <clears throat> Kaže Mutim prenosi od Mihdama i drugih da je Sead rekao Allahu postaniče moli Allaha da mi se odazove na moje dove. Pa kaže sallallahu alejhi ve sellem Allah neće se odazvati nikom i na dovu osim onaj koji jede halal hranu, odnosno ko konzumira halal. Kaže Allahov poslaniče, onda dovi Allaha ili moli Allaha da mi dadne da konzumiram samo halal, pa je Allahov poslanič sada sedam proučio dovu. Nakon toga Saad je bio toliko obazriv, bogobojazan i strog, da kada bi vidio u klasovima svoje šence drugačiji klas, izvojio bi i rekao bi, ja ne znam je li ovo pripada meni. Vi znate kako tica može prenijeti, spustiti pa da nikne plast druge vrste ili ne mora biti šenca, mora biti nešto drugo. Ali on se bojao da ne bi nešto ušlo od njegov, njegov imetak od harama. Nakon toga Allah subhanahu ta'ala mu je darovao da mu se kad god bi dovio, Allah te barek ta'ala ne bi mu odbio dovu. Kaže, u oba sahiha se prenosi od Melika ibn Umeira, od Džabera ibn Seleme, da stanovnici Kufe se požalili na Saada Omeru. Pa su rekli svašta o njemu. Salam. Pa su govorili, ne klanja lijepo, A on reče, ja kaže, ne predvodim nikad sa njima namaz, osim što je klanjao Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam. Klanjam prve rekiate, dakle prva dva rekiata, kaže, oduljim druga dva rekiata, kaže, malo skratim. Pa kaže, Omer radila anhu, tu je kao njihovo mišljenje o tebi, ajeba ishak. Onda je Omer radi anhu poslao da se raspitaju o njemu kakav je među stanovnicima Kufe. Kaže, kad god bi došli do stanovnika, odnosno do onih koji posjećuju džamije, nikakog nisu došli da ga nije pohvalio. Sve dok nisu došli do, do mežida Beni Abes, pa jedan od njih ustao, dakle, od ti ljudi od Benu Abesa, po imenu Ebu Sa'ada Usama ibn Qatade, pa je rekao, Sa'ad nije izlazio sa vojskom, to jeste kada je slavo vojske, nije sa njima izlazio. Niti je, kaže, dijelio plijen kako treba, to jeste neko bi više, neko bi manje dao. I nije, kaže, bio, kada bi sudio, bio pravedan među onaj svojim, dakle, podanicima. Kaže, pa je ovo došlo do Sa'ada, a on reče, kaže gospodaru moj, ako je ovaj tvoj rob, kaže, ustao na ovom mjestu iz rijalka, to jeste da se prikaže i da ga drugi čuju, ti mu, kaže, dadni da dugo živi, a onda mu, kaže, dadni siromaštvo, oduzmi mu vid i neka on bude onaj e, predočen fitnama, to jeste neka bude žrtva fitni, to jeste smutni. Kaže prenosilac, vidio sam ga kako je ostario do te mjere da su mu obrve spale sa čela, dakle nije imao ni obrva od starosti. Znao je kaj stajati na putu i dobacivati djevojkama. Pa su mu govorili, ili ono ga su govorili, gledajte kako je star čovjek, a kako ga je fitna obuzela. Stigla je ga je dova od Sada ibn Abi Vakasa radi anhu wa arda. Neki kažu u jednoj predaji, kaže im Kethir, čudna predaja, da je čak ovaj starac doživio fitnu Muhtara ibn Abi Ubejda i da je tada poginuo Allah najbolje zna za njenu vjerodostojnost. Sufja ibn Ujene kaže na kada je Sad bio ranjen, a mi smo o tome govorili, bio je ranjen pa nije mogao da izađe onaj, a onda je neko od plemena Benu, Beni Beđile rekao pogledajte kako je, kaže, Allah pokazao njegovu vjeru Sada, jedna pjesmica, pjesmica se teško prevoditi, kaže u Sa'ad ibn Ibad ibn Qadisije mu'assamu, pogledajte sada kaže kako je pred samom Kadisijom, on se kaže sakrio. Kaže sad gospodaru, zaštiti me od njegove ruke od njegovog jezika. Kaže, pa istog trenutka došla strela, prikovala ga kroz vrat i kroz ruku mu zakovala ga na, na zid, na, na drugu stranu. Drugom prilikom jednoj predaje stoji od Musaba ibn Sa'ada da je neki čovjek vrijeđao Aliju radi Anhu, pa mu je Sa'ad rekao, nemoj ga vrijeđati kaže, ovaj nastavio dalje da ga vrijeđa, a onda Sead reče, ja ću, kaže, proučiti dovu protiv tebe. Kaže, pa je proučio dovu, a onda je, kaže, izašla, kaže, deva i e, zgazila ga svojim prednjim nogama. U drugoj predaji od Amira ibn Saada stoji da je Saad vidio jednu skupinu ljudi kako se okupili, kada je pa je proturio glavu među dvojicom od njih. Kada oni, kaže, vrijeđaju Aliju, Talohu i Zubeira, a on im reče, nemojte ih, kaže, vrijeđati. Kaže jedan od njih, ja ti to kaže, meni prijetiš kao da si ti vjerovjesnik. A onda se kaže, sad okrenuo, uzeo abdest, otišao, uzeo abdest, klanio dva rekiata, a onda podigao ruke i rekao, Allahu, ako ti znadeš da ovaj čovjek vrijeđa ljude koji su kod tebe zaslužili neko dobro, i ako te, ako ste rasrdili sa ovim vrijeđanjem njih, ti kaže neka učini neka ovaj dan bude za njih dokaz i ibret. Kaže, istog trenutka iz jedne štale je izašla, kaže, krupna deva i onda se, kaže, svi razbježali ljudi. Ona je, kaže, gonila samo onoga koji je vrijeđao Aliju Zubeira i, tal, i Talhu. Kaže, pa ga je pogazla svojim nogama da ga nije odvojila od života. A onda su, kaže, svi ovi ostali potičali za Sadom. Kaže, ovo Sada, jesi kaj vidio kako ti Allah odazvao se na dovu, se prepali. Prepali se da neće njih prokliti. Od Abdullaha ibn Budejla se prenosi da je Sad ušao kod Moavije i rekao mu što se ti, kaže, ne boriš sa nama? Pitao ga mu Muavija, što ti nisi na našoj strani? Kaže, naišla mi je, kaže, mrkla noć, pa sam, kaže, izgubio devu, onda sam, kaže, rekao, eh, eh. A ona je, onda mi je, kaže, kad sam izgubio devu, pronašao sam pravi put, pa sam došao. Kaže mu avija, u Kuranu nema nigdje ehin, ehin u Kuranu ima. Ako se dvije skupine vjernika sukobe, onda popravite stanje među njima, ako se kaže jedna odvoji protiv druge ili digne protiv druge, borite se protiv one koja se digla protiv ove. Dakle, borite se protiv nepravedni. Pa onda mu on odgovori. Tako me Allaha nisam, kaže, mogu da budem protiv nepravedne protiv pravedne, u nepravedne protiv pravedne, niti sa pravednom protiv nepravedne. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao Kaže, ne mogu da se borim protiv čovjeka za kako je Allahom poslanih sallallahu alaihi sallam rekao ti si za mene i kao što je Harun za Musa, osim što nema vjerovjesnika poslije meni. Kaže, pa je Muavije kada je čuo ovaj, ovu predaj, kaže, onaj, tako mi je Allaha da sam čuo da Allah poslanika sallallahu alaihi sallam vjerovatno da se ne bi nija borio protiv Alije. Muhammed ibn Sirin kaže, sad je bio jak i zdrav čovjek do te mjere da je mogao da u jednoj noći obiđe deset svojih robkinja. A onda bi, kaže, od umora zaspao kod 10 desete, ona ga nije htjela buditi zato što je stidila ga se njega i njegove naravi. Hamad ibn Seleme prenosio ka ibn Harba ibn Musama, a ono sada, u trenucima kada je umirao, pa kaže, glava uh, moga oca je bila na mom krilu, a došao mu je smrtni čas. Pa on reče, zašto plačeš? Kaže, tako me Allaha, Allah me neći kaže, kazniti džahennemom, ja sam ostavnika dženeta. Allah Đelešanuhu je vjernicima uzeo dug za njihova dobra djela, pa radite radi Allaha. A što se tiče, kaže, nevjernika, Allah im, kaže, daje da čine dobra djela, a onda im, kaže, vraća sve dok im ta dobra djela ne isplati na dunjalku. Svako onaj ko traži sevap za nešto, za svoje djelo, ima pravo da ga traži kod Allaha. Kaže Zuheri, kada je došla smrt Sadu, rekao je da mu se donese neka, neko džube koje je ostavio za sebe, pa kaže, umotajte me ovo džube u ovom džubetu sam se suprostavio mušicima na dan bedra i čuvao sam ga za ovaj trenutak. Sad ibn Abi Waqas radi anhu je umrao u Aqiqu, nedaleko od Medine, pa je u Medinu donešen na ramenima ljudi, klanjao mu je Mervan ibn Hakem. Dženazu su mu klanjala i Mahatul Mu'minin, one koje su još ostale, dakle, nakon Allaha poslanika sallallahu alaihi sallam, u životu. Ovo je bilo 55. godine, kao što smatra većina istoričara Allah najbolje zna. Ove godine je preselio Fadala ibn Ubejd al-Ansar Također Kuthum ibn al-Abbas ibn Abdul Batalib, jedan od najsličnijih Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem njegove porodice, bio je namjesnik u Medini u vrijeme Ali radijallahu anhu, učestvovao je u osvajanju Semerakanda i tamo je i preselio. Također Ka'b ibn Amr Ebul Yusr Ansarija Sulami, učestvovao, odnosno pristuo je na Akabi, a zatim učestvovao bici na Bedru. On je zarobio Abasa ibn Abdul Mutaliba i učestvovao je na bitkama nakon ove bitke sa Allahovim poslanikom sallallahu alaihi wasallam. Umro je, kaže, 55. godine, a neki kažu da je on bio posljedni koji je umro od učesnika Bedra. Koliko je Tarih veći? Ne, koliko smo već pričali. Dobro. Zatim je nastala 56. godina. Ovo su još uvijek dani Muavine vladavine. U ovoj godini Džunada ibn, Ebu, ibn Ebi Umeje ostao e, da prezimi zimu u Bizantiji ili zemlji Bizantijaca. Također se kaže da je ove godine na moru plovio jezid ibn Semure, a na kopnu Iad ibn Harith. Ove godine je Muavija obavio umru u Ređepu, a ljude na hađu je predvodio Velid ibn Utbe ibn Abi Sufjan. Ove godine je smijenio Bedula ibn Zijada iz Horasana, a tamo je poslao Sejida u Horasan. A on se kaj susreo sa Turkmenima kod Sagda Semerkanda. U toj bitci kaže, ubio mnogo Turkmena, a također je izgubio život jedan broj ili veći broj od njegovih ratnika. Kaže se da je u ovoj bitki također izgubio život Kutum ibn Abbas ibn Abdul Muttalib. Sa'id ibn Uthman ibn Afan je pitao Muaviju da dadne namjesništvo Horasana, a u njoj je u Horasana je vladao Ubejdullah ibn Zijad. Pa onda Sa'id ibn Uthman kaže Znaš ti kaže, šta je moj otac uradio za tebe? To jeste, šta je uradio, kako te je postavio i ne bi došao da ovoj, do ove pozicije da te on na nju nije postavio. Ja sam, kaže, bolji od njega i od njegove majke, i od, odnosno njegov otac, ili moj otac je bolji od njegovog oca, moja mati bolja od njegove matere, a ja sam bolji od njega. Pa kaže mu Avija, što se tiče, kaže, ne daće ili tuge tvoga oca, ti znadeš kakav je bio moj stav. Ja sam, kaže, tražio njegovu krv, sve dok se stvari nisu razvojile onako kako se razvojile, sve dok se nije izdešavalo ono što se izdešavalo i ne možeš me, kaže, ružiti za moj stav o smrti tvoga oca Osmana ibn Afana. A što se tiče da je tvoj otac bolji od njegovog oca, to je tačno. I bolji je bliži je bio Allahom poslaniku sallallahu alaihi wasallam. Tvoja mati je bolja od njegove materi i to ne može, kaže, niko onaj e, negirati. Žena od Kurejša bolja je od žene od plemena Beni Kelb. A kaže, to što kažeš za sebe da si bolji tako me Allaha, kada bi čita, čitava kufa se ispunila ljudima poput tebe, ne bi mi, kaže, bio draži od moga jezida. Dakle, opet ja više volim svoga sina od tebe. Kaže, pa je ispunio mu želju da ga postavi kao namjesnikom Semerekanda, a onda se, kaže, digli Turkmeni protiv, nje, protiv njega i u toj bici on je izvojevao pobjedu i pobjedio ih i, kažem, u toj bici je izgubio život i velik broj njegovih onaj, e, boraca, odnosno mučahita. Ove godine je Moavija pozvao muslimane da dadnu prisegu jezidu njegovom sinu, onako kako mi je dakle, i prije htio do, još u vrijeme Mughire ibn Šuabe, pa se kaže prenosi kod Ibn Đarira od Šabija da je Mughire, kada ga je smijenio Muavija u Kufi, zbog starosti, zbog slabosti, i htio da postavi Sejida ibn Asa, došao kod njegovog sina jezida ibn Muavije i rekao, tražio svog oca, neka te učini svojim predstavljenom naslednikom. Kaže, kad je jezik dotišao u Moavi i rekao, hoće da mu učiniš svojim prestolonasljednikom, kaže, ko ti je to rekao? Kaže, Mughira ibn Šuabe, kaže, pametan. Kaže, pa je ponovno vratio Mughira ibn Šuabu kao namjesnika u Kufi. Međutim, i dešavala se određeni događaj, neki su ga savjetili da to ne radi, da, da te godine to ne radi. Kaže, pa je Moavija to odgodio sve do ove 56. godine, kada je proglasio svoga sina jezida svojim predstavnim nakon svoje smrti. <clears throat> Svi su muslimani dali prisegu jezik divni Muavi, osim Abdurrahmana ibn Abi Bekra, Abdullaha ibn Omera, Huseina ibn Alija ili Alije, Abdullaha ibn Zubeira ibn Abasa. Kaže, pa je Muavija se spremio, spremio otišao u Meku kao uh, Muatemir, to jeste na umru. Kada je došao ili prošao Medinu, na povrat iz Mekije susreo se sa sve petorcom ovih, a onda im je zaprijetio svakom pojedinačno, dakle onaj od njih da mora i dati prisegu njegovom sinu Jezidu. Svi su, kaže, prešutili, osim Abdurrahmana ibn Abi Bekra Sredjika. Najblaži je bio Abdullah ibn Omer ibn Khattab. Zatim je, kaže, onaj Muavija se obratio na hutbi muslimanima Medine, a ova petorca su sjedili tu. A onda su, kaže, ljudi ustali da dadnu prisegu jezidu Ibn Muavi, a ova petorca su sjedili. Nici su davali, nici se bunili. Samo su šutili i opet nisu tijeli. Džabi što im je zaprijetio, oni opet nisu tijeli dati mu prisegu. Kaže, onda je prisega se proširila na čitavu islamsku zemlju i onda se spremila delegacije da dadnu prisegu jezidu Ibn Muavi. Među njima je bio Ahnaf Ibn Qais, a Muavija mu je rekao da razgovara sa, jedi, za je, sa jezidom I kada je izašao Ahnef, kaže njemu Avija, šta si, kaže, vidio svoga bratića? Kaže, šta da ti kažem? Bojimo se Allaha ako budemo lagali, bojimo se tebe ako istinu reknemo. Ti, kaže, znaš najbolje kakav je njegov dan, <laughs> kakav je njegova noć, ti znaš njegovu tajnu, njegovu javnu, ti znaš kad izlazi, kad odlazi, kad dolazi, ti znaš najbolje što ti hoćeš i šta on hoće. Naše je kada slušamo i da se pokoravamo, a tvoje je kada budeš iskren prema ovome umetu kada je Hasan napravio ugovor sa Muavijom radi Allahu anhu, Muavija je obećao Hasanu da će mu dati vladavnu nakon svoje smrti. Kad je Hasan preselio, prije nego što je Muavija preselio, Muaviji kaže pao kamen sa srca jer mu se ispunila životna želja da dadne onaj vladavinu, to jeste prijestolje da dadne svome sinu Jezidu ibn Muaviji. Ibn Džewzi kaže, spominje ove godine da je umrla u Muharam bint Melhan al-Ansarije, žena od Ubade ibn, Ubade ibn Samita. A kaže, tačno je da je niko nije spomenuo od učenjaka osim njega, to je da je preselila 57. godine, Allah najbolji zna. <clears throat> Njen muž je bio sa Moavijom, kad je uh, e, Moavija ušao na Kipar i poznata je priča od nje, o njoj, e, da je pala sa mule i da je slomila vrat i da je tada umrla. Zatim je nastala 57. godina. Ove godine je zazimio u, zemlji, u zemljama ili na teritoriji Bizantijaca Abdullah ibn Qais U mjesecu Ševalu Muavija je smijenio Mervana ibn Hakema u Medini, a postao veli da ibn Utbu ibn Abi Sufjana. Hadži predvodio ove godine on, zato što je kao namjesnik postavljen od strane Muavije radijallahu anhu arda. Ove godine preselio Osman ibn Hanif al-Ansar al-Ausi, brat od Ubade i Sehla, e, dvojice sinova od Hanifa. Njega je Omer poslao kao namjesnika u, u, u Irak, a zatim ga je postavio, postavio kao namjesnikom u Kufi. Kada je došao, kada je došao Talha Zubair sa Išom, odbio je da im preda vladavinu. Kaže, pa su mu tada ljudi počupali bradu i počupali su mu obrve i trepuše. A onda kad je došao Emir al Muminin Alija radila anhu, došao pred njega i kaže ja Emir al Muminin, zadnji put smo se vidjeli, a imao sam, kaže, bradu, a vidme me kaj sad nemam dlake na sebi. Kaže, Alija se nasmio i kaže, nijedna neće biti iščupana, a da te kaj Allah neće nadoknaditi. Zatim je nastala 58. godina. Ove godine je Malik ibn uh, Abdullah al-Hatham i napao ponovno na Bizantiju. Ove godine je Jezid ibn Šeđere plovio morem također u napad na Bizantiju. A kaže Ibn Kathir da je ove godine e, predvodio napade na Bizantiju Amr ibn Yazid al-đuheni. Džuheni su dan danas poznata porodca u Medini. Ove godine je na hađ ljude predvodio Velid ibn Utme ibn Abi Sufjan. I ove godine je na Kuf, u Kuf kao namjesnika postavio uh, Abdurrahmana ibn Abdullaha ibn Othmana ibn Rabiju Esakafija, to jest Muavija radijalahu anhu ga je postavio kao namjesnika. Kaže, te godine se protiv e, njega podigle Haridžije, to jeste u danima protiv e, Umu ibn Hakema, a predvodio je Hajan ibn Dabjane Sulemi. Kaže, pa im je poslao veliku vojsku, pa su iskorijenili. A onda je Ibn Umu Hakem loše se ponio prema stanovnicima Kufi, pa su ga oni protirali. Vratio se, kaže, svome Dajđi Moavi i spomenuo mu šta se izdešavalo sa njim, a on kaže, ja ću te postati kao namjesnika u Egiptu. Kaže, pa se nadomak Egipta susreo sa Moavijom ibn Hudejđom. Kaže njemu, Moavi ibn Hudejđ, vrati se tako me Allaha u Egipat, nećeš ući. Hoćeš, kaže, da nama uradiš ono što se radio stanovnicima Kufe, dakle, nepravdu koji širio među njima. Kaže, pa se Ibn Hakem vratio Moavi, a tamo je kaj sjedla njegova mati, Umul Hakem. Umu Abdurrahman, pa kaže, kada je ga vidjela, kaže ona, pošla je da vrijeđa Muavija ibn Hudejđa, pa kaže Muavija ibn Hudejđ, Umu Hakem, kaže, polako, nemoj, kaže, puno pričat. Kaže, ona njemu nije dobro došao među nas. Kaže, samo polako da ja, kaže, kažem šta hoću. Tako mi, kaže, Allaha, oženila se, halalte, udala se za slabog čovjeka, muštika je bio niko. Druga kada je stvar, rodila si, a rodila si kaj je lošega. Jer ima arapskom kaj je voleti u lemen tunđib. Inđab dolazi od nje riječi neđib, <clears throat> plement, uzor, dakle kao primjer. Kaj ti si rodila nekoga ko nije takav. Kaže, hoćeš ti da tvoj sin Fasik bude, kaže, naš valija u Egiptu, pa da uradi sa nam ono što je, kaže, uradio stanovnicima Kufe. Tako mi Allaha, kada bi ušao u Egipat, mi bismo ga, kaže, fino sasjekli, da mu kaj sigurno glava se odvojila od tila. Bolje je što sam ga, kaže, vratio. Hoće on njoj da kaže, ipak sam te kaj na kraju sina spasio. Ove godine se izdešavalo mnogo bitaka između Ubejdula ibn Zijada i Haridžija. Ubejdula ibn Zijad je bio krvolog, pa nije ostavio ni jednog od njih, niti jednu skupinu, a da ih nije, dakle, sasvijekao i iskorijenio. Mnogo je od njih pohapsio, bio je odlučan u bitkama poput svoga oca. Ove godine je preselio Sa'id ibn As ibn Umeje. Njegov otac je preselio, odnosno poginuo kao kjafir na dan Bedra, ubio ga Alija radi Allahu anhu. Sa'id je odhranjen kod Osmana ibn Afana radijala anhu, a kada je uh, Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam umru, Sejid je bio samo star devet godina. Bio je od uglednih, od plemenitih, poznatih muslimana. Njegov djed Said ibn As je bio, uh, nosio kunju Ebu Ejniha. Bio je jedan od vođa Kurajšija. Nazivali su ga Zu Taj, dakle onaj koji ima krunu. Kada bi on sjeo na pročelje, niko na to mjesto nije više smijeo da sjedne zbog toga što su ga poštovali. Said je bio namjesnik od Omera radijallahu anhu, a i Osman ga je izdvojio među njima koji su pisali Mushaf zbog toga što je bio imao lijep rukopis i bio je rječit. Njegova brada je najviše ličila na brada Allahova poslanika sallallahu alaihi sellem. Pripadao je 12 ljudi koji su zapisivali Kur'an ono, zapisivali Kur'an u Mushaf, podučavali su ga kao takvoga i prepisivali ga na onaj e, hartije. Od njih je bio također Ubej ibn Kaab i Zaid ibn Thabit, radi anhum wa radahum. Osman ga je postavio namjesnikom u Kuf i zatim ga je smijenio Velidom ibn Ukubom, a oni je, kaže, osvojio Taberistan i Džerđan, a onda kad su Azerbeđanci raskinuli ugovor sa muslimanima, on je sa svojom vojskom e, ponovo osvojio ili pokorio Azerbeđan, a kada je umro Osman radi Allahu anhu, odvojio se od fitni, odnosno sakrio se od fitni i nije učestvao ni u bitci oko deve, niti na sifinu. Kada je Muavija završio sa svojom namjerom, namjerom i kada mu je data prisega, on je otišao kod njega, a on mu se obratio sa veoma dugačkim govorom i on ga je postavio kao namjesnika u Medini dva puta i smijenio ga dva puta Mervanom ibn Hakimom. Said je bio istaknut po tome, iako je bio u Moavinom taboru, nikada ne vrijeđao Aliju, za razliku od Mervana koji je često vrijeđao Aliju sa Mimberej. Prenosio je da Allahova poslanika, sallallahu alaihi sallam, također od Omira ibn Hataba, od Osmana, od Aiše i od drugih ashaba. Neki kažu da u Musnedima i u šest zbirki ništa nije zabilježeno od njega, a o njemu jeste zabilježeno. Bio je plement, u Medini je ostao sve do kraja svoga života. Sayyid ibn As, za njega Allahom poslanik sallallahu alaihi sallam je rekao hijarkum fil islam, hijarkum fil džahilije, najbolji u islamu su oni koji su bili najbolji u džahilijetu. Također, neka žena je došla Allahom poslaniku sallallahu alaihi sallam sa ogrtačem pa je rekla zaklila sam se, zavjetovala sam se da ovu odjeću neću kaže, dati osim najplemenitijem Arapu. Kaže Allahom poslanik sallallahu alaihi sallam dadni kaže ovome dječaku, Sayyid ibn Asu, a bio je dječak. A on je stajao pa je, kaže, ta vrsta džubeta, te odjeće je dobila naziv po njemu, pa se nazvalo Saidijsko ili Saidi, e, džube Saidije ili Theub Saidi. Također Ibn Kethir spominje ovdje predaj, kaže, Osman je smijenio u Kufi Mughiru, a postavio Saida ibn Abi Waqasa, zatim ga je zamijenio Velidom ibn Utbom, a zatim je pa je postavio kao namjestnika Saida ibn Asa. A onda je među njima ostao jedno vrijeme, nisu ga voljeli, niti se onaj, niti moga ostati među njima. A onda se protiv njega digao Malik ibn Haris Eštare Nehi, jedan od predvodnika Hariđa, o tome smo već prije govorili. Pa su, kaže, tražili od Osmana da smijeni Sejde, a onda da postavi Ebu Musu. <clears throat> kaže, pa je Osman radijalan prihvatio da postaje Ebu Musa Lešarija kao namjesnika i rekao, ako vama to odgovara i meni je drago, bit će drago. Međutim, kaže, ovo je bio početak Eh, početak pada Osmanovog grada Anhu zbog toga što je pristao da mu Haridžije naređuju da mu oni postavljaju namjesnike po svojoj želji. Said ibn Asi je ostao u Medini sve dok je Osman bio opkoljen, a, on, a onda je otišao sa Talhom i Zubeirom i Aishom iz Mekke tražeći u potrazi za Osmanovim ubica, ubicama, a zatim se odvojio oni Mugire ibn Šuabe i drugi. Ostali su Tajfu, sve dok se nisu završile ovi bitke i ovi ratovi. Zatim ga je Muavija postavio u Medini 49. godine, a onda ga je smijenio Mervan i ostao je zatim onaj e, sedam godina na njegovom mjestu kao namjesnik. <clears throat> Kažu u jednoj predaji stoji da je na jednom svojim putovanja prema Medini zatražio vode. Kaj je pa izašao čovjek iz svoje kuće i ponudio mu vodu, a onda je, kaže, vidio da se njegova kuća prodaje. Kaže, zbog čega se prodaje ova kuća? Kaže, ima dugo 4000 dinara. Kaže, pa je poslao svoje namjesnike, Sejd, je poslao svoje namjesnike i rekao, idi vlasniku, dakle duga, dakle kome on ima dužan, idi mu reci da je njegov dug kod mene. A ovo me i kaže čovjeku reci, neka uživa svoju kuću, neće ga niko dirati. Taj čovjek je bio jedan od karija, od jedni koji su podučavali druge ljude, bio je siromašan i zbog svog siromaštva se zadužio. A onda je, kaže, njegova žena mu rekla, vidiš li da je naš ovaj emir, naš ovaj predvodnik, plemenet, što mu kaj ne zatražiš nešto? Kaže ona, on njoj, nemoj me sramotiti i nemoj mi, kaže, u arapskom kaj la tahle se oči, nemoj mi dopušta se moje lice crvenije kaže žena ko žena idi, idi, idi, idi, idi, idi, idi, idi, idi i on odluči da ode. I on kad je došao kod Seida, puno ljudi sjedilo, što bi rekli na divanu, puno sjedilo ljudi kod, e, kod Seida i kad su ustali i izašli, on ostao na mjestu onaj, ne nepomir, e, ne, e, bez da se podigne sa ovim ostalima. Kaže njemu Said, kaže, adhunu keđu lusak lil hađe, mislim kaj da se ode zato što imaš neku potrebu. Kaže, on šuti. Kaže Sejid svojim slugama, hajte kaže izađite. Kaže, nema nikoga osim mene i tebe. Kaže, pa on šutio. Kaže, pa je Sejid ustao i ugasio onaj svijeće. Kaže, Allah se kaže smilo. Nema kaže sad nikoga, sami smo ja i ti, i lice ti kaže ne vidim. Kaže, ja je mir al-muminin, u stvari ja je mir, veliko me siromaštvo ona je pogodilo, bilo me je kaj stida ti kaže. Nemam, kaže, ništa možeš li, kaže, red da mi se nešto dadne? Kaže, hajde ti, kaže, kući. A on je došao kaj kući. Kaže, evo, odoradio, završio sam i još kaj nisam ništa dobio. Kaj drugog dana, pozvao ga i rekao, hajde, i dovedi, kaže, ljude da prenesu ovo što sam ti kaj dao. Ja sam kaj traje para, nisam hormi. Kaj ja sam tebi kaj pripremio pare. Ali treba neko pomoći da prenese. Radi Alan Huverda. Kaže Haman da mi je dao brašno i hranu. Ali kaže da mi je dao brašno i hranu, kaže što bi tražio ljude da mi pomognu. Kaže njemu njegova žena, šta god da ti bude dao, idi, kaže, pa vidi. Kaže, <laughs> došao sam kod njega, kaže, ja je mir, o vođo, nemam ja kaj nikoga da mi pomogne, kaj je dobro. I uzme, zove trojicu crnaca, kaže, nek svaku uzme po vreću i ti kaj četu vreću. Puno dirhema stvari pune dirhema. Kaže, nosite. Kaže, kad su došli tamo, a on mu dao, kaže, u svakoj vreći 10.000, 40.000 dirhema mu dao. Kaže onovim slugama, hajte kaj spuste tu, pa hajte. Kaže, i nas je darovo tebe. <laughs> kaj mi ćemo ostati sa ovim blagom. Kaj nikad nikome nikoga nije poslu sa slugom ili robom, a da nije to groba njemu darovo. Kaj mi smo trojica kaj darovan tebi. Toliko je bio plemen Tradilanhu Vardah. Ibn Asakir spominje od Zijada Ibn Abi Sufjana da je poslao Sejdu Ibn Asu, dakle poklone i metak i tako dalje, i zatražio od njega njegovu čjerku od Umu Osman, odnosno Umu Osman od Amine bint Džarir ibn Abdullah el Beđali. Kad su došli pokloni i metak onaj Sejdu, kaže, on je tuzio sve i podijelio svojim prijateljima na divanu, a onda je mi je napisao Zijad ibn Abi Sufjanu, Zijad ibn Abi Sufjanu, onaj koji stvao Zijad ibn Abi Abi. Kaže, bismillahirrahmanirrahim. Kala Allah ta'ala, ma neki, sad ću ja do kraja, izdok god mogu, sve dok adem ne, ne gukne. Kala Allah ta'ala, kella inne linsana la jadga, arrahu stagna. Kaj ne, tako mi kaže Allah, dakle Allah Žešanu kaže, ne tako mi Allah, zaista kaže, insan pretjeruje. Dakle, ti traješ moju čirku, pretjeruješ. Arrahu stagna. I to kaže onog trenutka kad pomisli da je on postao bogat neovisan. Kad je to je bio, kad je dovoljan, kad je odgovor, kaže wassalam i selam. Dakle, nije puno priču. Također se prenosi da je Sa'id zatražio umu Kulthum bint Ali od Ali i od Fatime, koja je bila pri Omerove smrti, udata za Omera ibn Hataba, a ovo je još jedan dokaz protiv šijetina Rafidija, murtida i čafira, kaže, pa je ona zatražila mišljenje od svoje dvojice braći. Neki kažu od Hasana i Huseina. Kaže pa je Husein rekao nemoj se udavati za njega, a Hasan je rekao udaj se za njega. Kaže pa je pripremila i kuću i namjestila šilteta i dogovorila se za pisara, a onda je rekla svom sinu Zeidu ibn Omeru, dakle Omerovom sinu i svom sinu, da nju vjenča za Sejda. A ono je kad je poslao stotinu hiljada dirhema, a u drugoj predaje 200 hiljada dirhema kao mehr kod njega se okupila njegove prijatelji da krenu sa njim, a onda je on rekao, sramota me, kaže ja, da izvedem nju iz njihove kući, odnosno da je nje, nje, za nju rekao njen sin Zed, da je ne može udati, kaže pa je on halalio čitav onaj mehr koji je poslao, nije htio da mu se mehr vrati. Abdullah ibn Hamad prenosi predaje da je došao neki beduin kod Sejda ibn Asa, pa je Sejid ibn As naredi da mu se dadne 500. Pa on njemu reče, kaj Sejide, šta si mi kaže rekao da ćeš dati 500, dirhe, 500 dirhema ili 500 onaj, e, zlatnika? Kaže, subhanallah, ja sam kaj rekao da se dadne 500 i 500, kaže, uvijek se misli na dirheme, ali kaj nek ti dadnu zlatnike, kaže, kaže kad hoće zlatnike. Kaj pa je zaplako, kaj šta sad plačiš? Kaj žao mi da će zemlja tako kaj čovjeka pojest. <laughs> Kovajgi takav se još nije radio. Kaže Abdul Hamid ibn Džafer, došao je neki čovjek sa četiri krvarne, pa je upitao stavnike Medine ko mi može pomoći da otkupim četiri života. Kažu, idi kod Hasana ibn Alija ili Abdullaha ibn Džafara i Sejda ibn Asa i Abdullaha ibn Abasa. Kaže, idu u džami, nekog ćeš od njih srest. Kaže, prvog je sreo Sejda. Kaže, on njemu, Sejda ibn As, kaže, jesam. Kaže, došao sam vrat toga, toga, toga, toga. Kaže, kad je završio sa, sa, sa džamijom, sa mežidom, hajde, kaže, Allah se, kaže, smilovao. De nam, kaže, pozovi sluge da ponesu. Kaže, ja sam ti kad je tražio pare, nisam ti tražio onaj hranu, kad je znam, hajde kad je da poneseš 40.000 da otkupiš te živote od ljudi. Zatim ovdje dolazi vasijet u kojem on savjetuje svoje sinove. Ona je malo poduži vasijet. Umro je radi Allahu anhu arba u Medini, ukopan je u Nabakijama ili e, Bekija al-Gharkad. Pa je zatim, kaže, Moavija došao u Medinu da izrazi saučešće njegovom sinu. Kaže, je li ostavio išta od dugova? Kaže, jeste. Koliko je ostavio duga? Kad je 300.000 dirhema, a u jednoj predaj 3, dirhe, 3 miliona dirhema. Kaže Moavija, sve ću dugove njegove da vratim ja. Kaže, ja Emir al-Mu'minin naredio me da njegov dug vratim samo da prodam njegovu zemlju. Kaže, ja sam kupio njegovu zemlju. Dakle, ja sam kupio njegove nekretnine, ja ću, dakle, ta tri miliona ću dati za njegove nekretnine su mala. I tada je Medina bila skupa. Zatim je, kaže, njegov, kaže, sin Amr krenuo po Medinu da traži kome god je njegov otac dužan. Kaj pa je došao neki momak, nosio je krp od kože. I na njoj je pisalo 20.000 dirhema da je njemu dužan sa idim nalazom. Kaže, daću ja tebi to, ali kaj, kako ti moj otac ostao, tebi kao ostao moj otac dužan. Kaže, jednom prilikom sam ga vidio kako hoda sam, kaže, pa sam se odružio i rekao, hoću da ti budem, kaže, drug, da ne ideš sam kući. Pa je rekao, daj mi papir, kaže, nemam, idi, kaže, i tamo kod onih, kaže, što šiju odjeću. Kaže, pa ušao sam kod onih, uzeo sam komad kože, on je napisao na komad kože, onaj, da će mi, kaže, prvi put bude imao dati 20.000 dirhima. I kaže, to je, evo ti, kaže, tvoji 20.000 dirhima. Kaže, pa je Amr dao i više, kaže, od toga, kaže, tako me Allaha zaslužio si još više radi moga oca. Molim. Ovo malo ima već duže priče, ne mogu stići. Sallallahu alaihi sallam, ne nebina Muhammed. Ulal Muhammed, zakum Allah, hajra džeza. كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتي